mod øh, de fjendtlige stammer, når de invaderede vores territorium. Deus não, nos daria a raiva somente para nos prejudicar, não. Gud ville ikke have givet os denne her følelse vrede øh, kun for at gøre os ondt. Nós é que temos que aprender a lidar com ela e poderemos canalizar para o bem. Det er os, der skal lære at håndtere den, og vi kan godt kanalisere den til at gøre noget godt med den. E o espírito Hamed diz que a raiva bem canalizada vira garra, determinação e coragem. Og Hamed han siger, at vrede, når den er godt kanaliseret, så øh, transform, transformerer den sig til gå på mod. Determinação e coragem. Deter, altså at være determinant. Ja. Determination. Ja. And courage. And, og mod. Ja. Que a, a raiva pode ser canalizada até para o trabalho. Og vrede kan også godt øh, blive kanaliseret til at arbejde med. Alberto Almeida diz que Chico Xavier, o famoso médium brasileiro, Alberto Almeida han siger at Chico Xavier, er en stor berømt medie, que analisava toda a sua energia agressiva para o trabalho, por isso nos deixou 412 livros exatamente. Han, han kanaliserede al sin øh, aggressivitetsenergi øh, til at arbejde med, og derfor var han i stand til at skrive 412 além de nos dar um grande exemplo de vida, de amor e de caridade. Udover at give os et stort eksempel på et godt liv med kærlighed og barmhjertighed. Então nós temos que aprender a verbalizar, colocar para fora a nossa raiva, colocar ela em palavras. Så vi er nødt til at lære at udtrykke vreden, til at øh, vende den ud og arbejde med den. Porque se nós não fizermos isso, ela, aquela energia vai se alojar em algum ponto frágil e vai nos adoecer. For hvis ikke vi gør det, så vil den energi uh, sætte sig i et område i vores krop, og så bliver vi syge. Já está demonstrado que a raiva provoca úlcera. Uh, det er bevist, at vrede er i stand til at give os uh, det der i maven, hvad hedder det? Gastritis. Gastriti, eller nej. Tromboses. ja, mavesår, ja. Tromboses. Ja, og hierarca, né? Não, é, é Ian na, na, na, cabeça, no. É blood prop. Yeah. Infarto do miocárdio. Ela. É, é, blood prop hierarca. E até alguns tipos de câncer. Ela não forma for craft. Uma parente minha, quando foi se consultar com o médico, ela estava com câncer de seio. Uh, en, en, eh, en af mine familiemedlemmer, da hun gik til lægen, så viste det sig, at hun havde brystkræft. E o médico lhe fez uma pergunta muito estranha. O que que lhe aconteceu? Que grande mágoa você teve? Que grande dor você sentiu há mais ou menos 10 anos atrás? Og så spurgte lægen hende øh, et, et mærkeligt spørgsmål. Øh, hvad, hvilke store sorg var du for 10 år siden, cirka 10 år siden? Ela havia tido o primeiro filho e ele havia nascido com uma doença que o tratamento era muito difícil à época, hidrocefalia. Hun havde haft et barn, øh, hvis behandlingsmulighed var meget svær dengang, og, og blev født med hydrocefali. Ele teve que ser submetido a sete cirurgias. Uh, han måtte igennem syv uh, operationer. E nenhuma dava certo. E ela estava revoltada com Deus. Og der var ikke noget, der virkede, så hun var meget vred på Gud. Até que procurando um médium que chegava em Fortaleza, mesmo ela sendo católica, Øh, så øh, indtil hun øh, fandt en, en, en medium, et medium i Fortaleza. O seu marido foi lá apenas com uma foto. E um- Trods, e, o, e o médium o curou à distância. Trods det, at hun var katolik, så gik hendes mand derhen til den her medie med et billede af barnet. Og, og mediet var i stand til at helbrede det barn, uden at han overhovedet var til stede. Então, aquela grande mágoa pode ter sido uma das causas de ter gerado um câncer do seio, que felizmente ela ficou curada. Eh, Så den, den store sorg, hun var igennem dengang, kan have været en af årsagerne til den brystkræft, øh, eh, som hun heldigvis blev helbredt for. Então, como é que a mulher deve fazer com o maridão? Så hvordan øh, eh, skal kvinden gøre nu over for husband. Hoje nós vamos ensinar a vingança das mulheres. E dag skal leia a jer uh, Quando o maridão estiver muito bravo, estiver discutindo, não discuta com ele, deixa ele falar. Når, når husbonden derhjemme er meget vred og gerne opsat på at skændes lidt, så lad, lad kvinden, lad ham tale.